Aner cacopragmon. Aner cacopragmon sunorizamenos prostina pseudes EPIDEIXENTO to en delphois manteion, hos aneste he PROTESMIA labon strution eis ten heira, cae tuto toi HIMATIOES es hecen eis to hieron, cae stas anticrus e per rota poteronti empnum echei metaheiras e apsuchon. Boulomenos, ean men apsuchon eipe, sdoon to struthion epideixai, ean de empnum apopnixas prosenencein. Cai ho theos suneis autu ten kakotechnon gnoomen eipen, al o hutos pepauso. εν σοιγαρ εστι τούτο χω εχείς ε νεκρόν ειναι ε εμψουχον. Ο λόγος δε λόι χωτι το θέιον απαρενχέιρε τον εστι.